Шестое. Контролируйте свое время. Very simple. Здесь все очень просто. You control the time or it controls you вы контролируете время или оно контролирует вас. In sales, there's a direct connection between time and money. В продажах налицо прямая связь между деньгами и временем. And the bottom line is most salespeople do not view time as a precious resource. И главная мысль в том, что большинство продавцов не воспринимают время как бесценный ресурс. Interesting statistic. Вот интересная статистика. Out of an eight-hour day, из восьмичасового рабочего дня the average salesperson, средний продавец, we're not talking about retail here, мы не говорим о рознице, the average salesperson, средний продавец will spend between 1.8 hours тратит от 1,8 часа and 2.2 hours до 2,2 часа with customers на работу с клиентом face to face общаясь лицом к лицу on the phone или звоня им по телефону that's it и все the rest of the time остальное время is wasted on what он просто тратит на что transportation на переезд paperwork на работу с документами research на исследования those things might not be a waste конечно эти вещи нельзя считать тратой времени at the same time но в то же время the only way you're going to earn bigger commissions единственный способ заработать больше денег is to maximize your time. Это максимально эффективно использовать свое время. To talk to more customers. Поговорить с большим количеством клиентов. Talk to better customers. С более квалифицированными клиентами. And close more customers. И заключать сделки с большим количеством клиентов. All that requires you being face to face. Все это требует общения лицом к лицу. Or maybe telephone to telephone. Или, может быть, телефон к телефону. Thing is, the more time you waste. Мысль в том, что чем больше времени вы тратите впустую, the less you earn. Тем меньше вы зарабатываете. Think about this for a moment moment. Задумайтесь об этом. Let's say you waste one hour a day. Допустим, вы теряете час в день. That's five hours a week. Пять часов в неделю. That's 20 hours a month. Двадцать часов в месяц. That's 240 hours a year. Двести сорок часов в год. Divide that by eight. Разделите на восьмичасовой рабочий день. Eight hours a day. Восемь часов в день. What do you get? И что вы получаете? a lot of waste. Очень большие траты. Now, how can we better control our time? Как нам контролировать наше время? I'm going to zip off a few suggestions here. Здесь несколько предложений. First of all, plan your day in advance. Во-первых, заранее планируйте день. Do not start your day without a plan. Не надо начинать день без плана. Why? Почему? Because you'll fumble through the whole morning. Потому что все утро. And won't start working until after lunch. Вы будете заниматься мелочами и до обеда работать не начнете. Number two. Второе. Decide what's most important. Решите, что важнее всего для вас. Some customers are not as important as others. Некоторые клиенты не так важны на данном этапе. You cannot say yes to everybody. Вы не можете говорить да всем. You have to realize that. Вы должны это осознавать. You've got to be very selective. Вы должны очень тщательно отбирать клиентов. On what you decide to do. Вы должны отбирать свои действия. Another thing. Еще одна вещь. Make sure that you've got weekly goals. Убедитесь в том, что у вас есть цели на неделю. To track your progress. Для того, чтобы отслеживать ваш прогресс. We've already talked about that. Об этом мы уже говорили. That's important as well. Это очень важно. Something else I do. Еще что делаю я. Meet customers for breakfast, lunch and dinner. Я встречаюсь со своими клиентами за завтраком, за обедом и за ужином. Maybe that's not your final meeting with them. Возможно, это не ваша финальная встреча с ними. I use that time to maintain relationships. Я использую это время для поддержания отношений. You gotta eat, don't you? Вы же должны есть есть, не так ли? Might as well make it productive. Почему бы не использовать это время продуктивно? And heck, they may even buy you lunch. Возможно, они даже заплатят за ваш обед. Another thing that we can do. Еще что можно сделать? Is turn our wait time into productive time. Вы должны сделать из время ожидания продуктивное время. It's not uncommon I'll have a customer that'll keep me waiting 10 or 15 minutes. Бывает так, что клиент заставляет меня ждать 10-15 минут. Things happen, that's life. Многое случается, это жизнь. I don't just sit. Но я не сижу просто так. I make phone calls. Я звоню. I may type something on my notebook. Я, может быть, что-то печатаю на компьютере. Use technology to your advantage. Используйте технологии себе на благо. It can help you to save a lot of time. Это поможет вам сэкономить много времени. Another suggestion I'm going to give you. Еще одно предложение. Is when you're tough, do the tough stuff. Когда вы чувствуете себя в силах, делайте то, что требует этих сил. If you've just closed a sale, если вы только что закрыли сделку, that's when you feel power. Именно в этот момент вы ощущаете силу. That's when you feel tough. Именно тогда вы чувствуете, что готовы что-то сделать. And that That's when you call the difficult customers. И тогда вы можете звонить трудным клиентам. You've got more power. У вас больше силы в голосе. You've got more energy. У вас больше энергии. And it'll probably give you better results. И, возможно, это принесет вам хорошие результаты. One more thing. еще одно предложение. If you're going to be successful in sales, если вы хотите достичь успеха в продажах, you're not going to do it on 40 hours a week. Вы не будете это делать только в рамках 40 часов в неделю. Especially during your probation. Особенно во время испытательного срока. If you work 40 hours a week, если вы работаете 40 часов в неделю, you're going to be a normal salesperson. Вы будете стандартным продавцом. The only way to work 40 hours a week. Единственный способ работать 40 часов в неделю is after your probation. Это после вашего испытательного срока. And probably not until a year later. И возможно даже еще год спустя. When you have built up a strong base of clients. Когда вы составили сильную базу клиентов. It's just the way it is. Так и бывает. I don't believe you should be a workaholic. Я не верю, что вы должны быть трудоголиками. But 40 hours is not going to give you the lifestyle you want. Но 40 часов в неделю не даст вам тот стиль жизни, которого вы хотите. It's just that simple. Все очень просто.